La filmo Gauguin Tahitia Voyaggio Kiu ne shatas belajoin? Oni shatas rigardi belain bestoin, belain homoin, belain plantoin, belain peisajoin. Cai kiu pri ajoi faritae de homoi? Konstruajoi, pentrajoi, skulpturoi, filmoi, kotopo. Tiom da mirindajoi. Tamen, ni ne forgesu che existas malsamai idealoi pri bellezzo, culturae cae individuae. Ne ciui havas la samen gustoin. Rilate al pentrarto, mi havis la grandan fortunon ne nur vivi dum quelca iaroi in Pariso, fama pro giai museoi, Louvre, la plei granda della mondo, cae exemple tiu della impressionistoi, sed anco povi visiti grava in museoen in aliae landoi. Ciam estis, cae estas, emociige rigardi cae admiri la vercoen de la grandae pintristoi, antiquae cae modernae. Multegae placas al mi, sed evidente mi ancau havas preferoen. Uno e la famae francae pintristoi, ciun, pli exacte, cies pentrajoen, mi aparte shatas estas Paul Gauguin. Cae, char mi ancao shatas biografia in filmoin, mi evidente spectis la franzan filmon Gauguin Voyage de Tahiti. Gauguin Tahitia Voyaggio. Til bone clarigas la titolo, la filmo ne montras la tutan vivon de la pentristo, sed nur unu parton. Tio estas, lian unua foian vivon sur la insulo Taitio. En la Esperanta Wikipedia trovigas longa tre detala articolo pri Paul Gauguin, sed pri la periodo montrata en la filmo estas dirita nur jeno. Sen mona cael malsama, Gauguin encipigis en 1891 al Polinesio, per la mono gainita en exposizio en la hotelo Buo. Successo atingita dank a la favorae criticoe de Octave Mirbeau. Li setles in Tahitio, clopodante el fugi el Europa civiliso, cae el cio artefarita cae convencia. Li ec vercis mem biografian raconton, Noa. Tamen, in ocula malsano, solezzo cae mon manco, divigis lin reveni al Francio, cun sia cunulino el javo, Anna. Fakte, la filmo ne montras che Anna accompagnis lin al Francio. Cae cetere in la filmo, lia unua cunulino estas tehura, ne Anna. Ciam mi ecconis la vercarum de Gauguin, antao quindec jaroi, ne existis Wikipedia. Evidente, mi legis ion pri lia vivo, sed mi ne exciis la detaloin kiun en havas Wikipedia kai la filmo. Ciel ein, mi nun faras malgrandan et telegrametsan resumon de la filmu. Iela comenzo, en 1891, Gauguin alvenas al sia malnova cae malgranda apartamento en Pariso virino vera shine lia etzino montras lia in al alia viro qui diras che ili valoras tre malmulte. Gauguin estas kai restas tre mal En la dua sceno li estas kun amikoj en drinkejo plena je homoi shine chiu ikonas kai shatas lin conversaziante con la plei proximae amicoi, li diras che li volas voyagi al Polinesio, char in Europo cio estas tro formala ceremonia enuiga. En sequa sceno li estas con sia dana et zino cae iliai quinge filoi in sia apartamento. Li shatus comporti la tutan familion al Polinesio, sed la etzino rifusas tion. Poste liam estas in Taitio, vivant in tre simpla cabano proxime al villaggio. Li pentras in mal condicioi. Exemple, dum pluvego aquo falas in la cabanon. Li forte mal cae svenas. Iu nulo de la villaggio trovas lin cae portas lin al malsanuleio. Curacisto prisorgas lin cae diras che li suferis infarcton cae devas riposi. Tamen li baldo reiras al sia cabano cae recomenzas pentri. Li sentas sin ancora tro mal proxime de la naturo cae decidas raidi sola directa al montaro. La voyaggio estas malfacila, liae nutrajoe finijas, li provas capti fishoin, igas malforta tamen li atingas villagion de indigenoi. Post mal multe da tempo, li rigardas iunulinon, tehura. Si rigardas lin, la patrino demandas lin, ciu li volas vivi con si. Li acceptas, cae ili vivas cune. Quancam je la comenzo, ili povas comunicigi nur per gestoi. Post quelca tempo, li volas reiri al sia villaggio. Si accompanas lin, cae ambo vivas en lia cabano. Li reprenas sian laboron de pentristo plur foie pentrante sin. Tamen, ilia vivo estas ege malfacila. La mono finigas. Li esis sendinta vendotain pentrajon al Pariso, sed li ricevas nenion monon liae toloe finigas, ca li mem preparas toloen usante ion stofon. Ciam ancau la farboe finigas, li comenzas sculpti, usante lignon. Li instruas la iunulon, ciu estis savinta lin jela comenzo, fari sculptajoen. La iunulo lernas tion, sed preferas sculpti ne artajoen, sed sculpturoin ciun shatas la eropanoi, cioi visitas la insulon, ciu occupita de Franzuio estis Franza provinzo. Paul Gauguin iras al urbo por vendis siain lignain sculpturoin, sed successas vendi nur unu, je trionu de la preso cion li postulis. Pro ilia misera vivo, lia cunulino esas tre malfelicia. felicia si enamidias alla menciita iunulo, Gauguin idias jalusa, prescau mortigas ambau. Pro tiu jaluso, li translogidias con si alla urbo iam montrita antaue. Por perlabori monon, li laboras ciel portisto en la haveno. De nove li malsanidjas. La iam menciita tre simpatia curacisto, tractas lin cae diras che la Franza registaro igos lin reveni al lia patruio, char li estas malsana cae sen mono. Tamen li ne volas reiri al Franzuio. Tiel la filmo finigas, sed aperas quelcae frasoi pri la posta vivo de la pentristo. Li veturis al Copenhago por visiti sian danan et sinon, cae iliaen quin gefiloin. Si volis divorci. Poste li reiris al Tahitio, cae pentris celcaen la plei belai artajoi. Li ne plu vidis tehuran. Por mi, la filmo este surpriso, char mi nesciis che la vivo de Paul Gauguin estis tion malfacila dum quelca iaroi.